De los guachines el más piola De nada la corro, me esperan con el humo de la parrilla el porro por tu zona Y con todos los rochos por los techos, mucho corcho, el ritmo estoy toda la noche re De nada la corro, me esperan con el humo de la parrilla el porro por tu zona todos la noche Por los techos mucho concha ritmo toda la noche Y de pobre ya somos ricos, a los labradores les cerramos el hocico. Si ustedes la agitan, yo la aplico. Cuando bajen pa'l bloque verán que todo es por la moneda porque ya está todo pago. De parte de la crema, copamos la calle con la vereda, ya saben cómo lo hago. Mi gente no fantamea. Y vibran la chapa los fines de semana cuando se junta la banda. Los pibitos de verdad, los que están cuidando. De los guachines el más De nada las corro me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona todos los rochos por los techos, mucho corcho, el ritmo estoy toda la noche repiola. De nada la corro, me esperan con el humo de la parrilla del corro por tu zona. Y con todos los rochos por los techos, mucho corcho, el ritmo estoy toda la noche. Que me hagan llegar un papelillo, que vamos a prender un riquitillo. ya lo tenemos pillo. Y si venís con tu berretín, te conviene no andar a patín. Los negros tan puesto pa'l motín y yo vengo aplicando desde guachín. Prefiero morir con la verdad que vivir dentro de una mentira de que vale un verso falso que no lo viví en tu esquina. Me aferré a mi tierra con abrojo y traje al barrio el lujo de mantener lejos la hoja del papel de ser un loco. Y gracias al lugar en que camino de chamaco ya lo vimos, ya sabemos, ya aprendimos y descartamos camino, mamá para con los pibes, guarda la rama del porro, los fierros que no se siguen, no somos faranduleros Por la noche voy fumando en exceso, en los bolsillos vos sabés que están los pesos, el envidioso se cuelga de la sin hueso, mientras la mami en lo oscuro mueve eso, llevo el tallanta en los pies bien rosa calidad en cantidad Vos mira y aprende Si a mí me apagan la luz la Madrid se prende Acá le mandamos mecha de enero a diciembre eh. Cumbia 420 pa' los negros De los negros pa' los blanquitos Elegante que lo que eh. Esto es cumbia 420, que la cuenten como quieran. Mi fama pa' los giles que se la vivan de afuera.